Alexa, handa kitang ipaglaban. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin. Sa pagmamahala natin. Mahirap, Calvin. Di ba mahal mo ako? Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ng mama mo. Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos ang nakaraan. Nagtapat si Calvin ng damdamin kay Alexa. Dahil mahal din siya ng dalaga, tinanggap niya ang pag-ibig nito. Kaya lang hindi magawang ipaalam ni Calvin sa kanyang mama. Subalit ramdam ng kanyang mama na may inililihim ang binata. Kaya gumawa ng paraan ang ina ng binata upang makilala si Alexa. Pinuntahan ito sa bahay, kinausap, at binigyan ng kondisyon. Kailangang layuan ni Alexa si Calvin upang hindi mawala ang scholarship nito at makapagpatuloy ang pag-aaral. Charo, hindi ako makapagsalita pagkatapos ng pakikipag-usap sa akin ng mama ni Calvin. Nakaalis na ito ng bahay, pero tulala pa rin ako. Wala akong ginawa kundi ang umiyak sa aking silid. Dahil doon wala akong magawa kundi ipagdapat na rin sa aking itay ang lahat. Nagalit siya sa akin dahil hindi ko sinunod ang mga bilin niya. Nakipagrelasyon pa rin ako sa kabila ng pagbabawal niya at pangako ko sa kanya. Akala ko ba pag-aaral ang inaatupag mo? Eh bakit may nobyo ka? Sorry po, Papa. Anak, alam na alam mo kung anong buhay meron tayo. At ang pag-aaral mo lang ang maaaring mag-ahon sa atin. Para hindi ka rin matulad ng dun sa kapalaran mo sa amin ng inay mo. Namatay ang nanay mo sa sakit dahil wala tayong perang pampagamot sa kanya. Anak, tamang mag-ambisyon ka. Pero huwag kang gumamit ng ibang tao. Papa, hindi ko po ginagamit si Calvin. Mahal ko po siya. Pero anong tingin sa'yo ng mama niya? Ambisyosa. Wala po siyang sinasabing ganon. Tama ka. Wala nga. Pero ganon ang tingin niya sa'yo. Dahil iniisip niya, minahal mo lang ang lalaking yon dahil may pera sila. Hindi po, Papa. Alexa, tapusin mo na ang kaugnayan mo sa kanya para ito sa katahimikan natin at para hindi rin matigil ang pag-aaral mo. Ma, anong ginawa nyo? Kinausap ko lang ang girlfriend mo. Hindi ganun ang ginawa nyo. Hindi minalit nyo siya at tinakot. Binigyan ko lang siya ng option. Hindi niyo po dapat ginawa yun. You're questioning my decision? Dahil mali. Mali ano? Ano, pinoprotektahan lang naman kita sa mga tao ambisyosa at mapagsamantala. Hindi ganun si Alexa. At nagmamahalan po kami. Are you sure na mahal ka niya? O mahal niya kung ano ang meron ka? Ba't ganyan ang tingin niyo sa kanya? Dahil ba mahirap lang sila? At hindi sila katulad natin? Gusto mo bang pagtawanan tayo ng mga kaibigan at kamag-anak natin? Kung nabubuhay lang ang papa mo, ganun din ang gagawin niya. Mas importante pa ba sa inyong sasabihin nila kaysa sa kaligayahan ko? Ma, akala ko ba mahal niyo ako? Pero bakit parang ayaw niyo ako maging masaya? Of course, gusto ko. Walang magulang na ibig makitang malungkot ang anak. Si Alexa ang nakapagpapasaya sa akin. Kaya hindi niyo po ako dapat pinalalayo sa kanya. Naging malaking hadlang sa pagmamahalan namin ni Calvin ang mama niya. Dahil pareho pa kaming nag-aaral, hindi kami nagmamadali. Kaya lang masakit na mawawalan kami ng kalayaang magkasama. Samantala, ganoon din si Itay. Ang gusto niya ay lumayo ako kay Calvin para wala ng gulo. Paano ba yan, bes? Anong gagawin mo? May MH sa pagitan niyo. Malaking hadlang. First love ko si Calvin. Hindi ko siya kayang layuan. Naiintindihan kita, Alexa. Pero hindi nagbibiro ang mama niya. Kaya niyang alisin ka sa pagiging scholar. Yun na nga eh. Kapag ginawa niya yun, paano ng studies mo? Hindi na matutupad ang pangarap mo na maging psychologist. <sighs> Naguguluhan ako, May. Oh, anong sabi sa'yo ni Calvin? Hindi rin siya payag na magkalayo kami. Handa niyang suwayin ng mama niya ng dahil sa'yo? Mahal na mahal kita, Alexa. Hindi niya tayo mapaghihiwalay. Pero Calvin... Alexa, handa kitang ipaglaban. Alexa. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin. Sa pagmamahala natin. Mahirap, Calvin. Di ba mahal mo ko? Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ng mama mo. Nananakot lang yan si mama. Calvin, ayokong mahinto sa pag-aaral ko. Kung mawala ang scholarship ko, hindi na ako makakapagtapos. Kaya iiwan mo ako? Makikipaghiwalay ka sa akin? <sighs> Alexa, wag mong gagawin yon. I can't afford to lose you. Hindi ko kaya yun. Oh, bakit ngayon ka lang? Sa kagaling? Sa kaibigan ko po, pa. Sa kaibigan? O nagkita kayo ni Calvin? Ah. Anak, nakikiusap ako. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema natin. Kung hindi ka makikipaghiwalay sa kanya, lalo lang magugulong buhay natin. Hindi lang yun. Pati pangarap mo mawawala. Naunawaan kita, anak. Nagmamahal ka. Pero maling tao minahal mo. Pero pa... Hindi ang gaya ng Calvin ang para sa iyo. Tanggapin mo ang katotohanan ng yon. Isa pa, bata ka pa, marami pang pwede mangyari. Wala rin katiyakan kung hanggang saan ang pagmamahal na nararamdaman niyo sa isa't isa. Ang lahat ng yan ay maaaring magbago. Kasi mga bata pa kayo. Charo, maging si Itay ay tutol din. Kaya hindi siya tumigil na paalalahanan ako. Ayaw rin niyang lumaki pa ang problema. At ako lang ang siyang magdusa. Maging ang kaibigan kong si May ay sang-ayon sa gusto ni Itay. Pero mahirap kapag iba ang ibig mangyari ng puso. Wala ka kasi sa sitwasyon ko, Besh. Kaya nasasabi mo yan. Para bang madali lang layuan si Calvin. Eh, kung gusto mo, palit tayo. Ewan. Seriously speaking, Alexa, meron kasi mga bagay na hindi talaga po pwede. Tsaka huwag mo nang gawing sardinas ang relasyon nyo. O anong kinalaman ng sardinas? Eh, kasi nga ipinagsisiksikan mo. Ano? Hugot na naman. Ay, besh, masakit eh. Alin ang mas masakit? Ang kalimutan si Calvin o ang masira mga pangarap mo? At di mo matupad ang pangako mo sa papa mo? Beshi, huwag kang maging selfish. Ah, ang hirap nga eh. Masakit. Sa una lang yun. Pag tumagal, unti-unti magiging okay na rin. At matatanggap mong hindi para sa'yo si Calvin. Kundi may ibang higit pa sa kanya. Ang maging boyfriend ng lalaking dati gusto ko lang mamit. Pero yun pala, akin siyang makakamit. Kaya lang, bakit merong hadlang? Ay, bakit ba madalas ganun? Nagiging sagabal ang kalagayan sa buhay para maging masaya. Napaka-unfair ng buhay. kayang sundin ang gusto ko, Calvin? Ma, kung mahal mo ako, maintindihan niyo po. Para din sa iyo ang ginagawa ko. Marami pang babae dyan. Mas maganda, matalino, at ka-level natin. Hindi tulad na Alexa na yan. Mahal ko po siya, at mahal niya rin ako. Walang patutunguhan ang pagmamahalan niyo. Hindi siya makakatulong sa pamilya natin. Baka nga, maging kahihiyan pa siya. Hindi ko po kayang mawala siya. Alam mo ba sinasabi mo? Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ang babaeng yon? O akong mama mo? Ma... Hindi lang yung Calvin. Lahat ng luho at kasaganahan tinatamasa mo ngayon, mawawala sa'yo yon. Kapag ipinagpilitan mo ang katigasan ng ulo mo. Mama! Hindi ako nagbibiro! Mamili ka! Ang magandang buhay na kinagisnan mo o ang babaeng yon? mo tong kotse mo. Ito rin yung lugar kung saan ka nagtapat sa akin. Oo. Oh, gusto kong dito ulit tayo mag-usap. May sasabihin ka sa akin? Oo. Oh. A- ako rin, Calvin. Meron din akong sasabihin sa'yo. Mauna ka. Makikinig ako. Ikaw na lang. Sige na, mauna ka na. Mm, Maaring hindi pa talaga panahon. Pero huwag kang mag-alala. Kapag handang-handa na akong hawakan ka ng mahigpit, darating ako para gawin yun. Hihintayin ko yon. Promise. Hinding-hindi ako bibitaw para makasama ka. Thank you. Naging mahirap at masakit sa aming dalawa ang paghiwalay namin ni Calvin. Hindi ko na siya makakasama pa at makikita ng madalas. Subalit ang masasayang alaala ay maiiwan na siyang magbibigay ng ngiti sa aking labi. At marahil, ganoon din sa kanya. Buo ang pag-asa ko na isang araw, babalik siya para tuparin ang pangako namin sa isa't isa wala mang katiyakan kung kailan mananatili sa puso ko ang tiwala at laan akong maghintay. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Alexa. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin. Nagbibigay ito ng kaligayahang mahirap ipaliwanag. Subalit kung minsan, hindi madaling ipaglaban ang pagmamahalang dumadaan sa iba't ibang hadlang, lalo na't mahal sa buhay ang siyang dahilan. Mahirap pumili. Subalit may mga bagay tayong kailangang higit na pahalagahan para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Gayunpaman, kung ang pag-ibig ay tunay at ang pagmamahal ay iniingatan sa puso. Lumipas man ang mga taon, hahanapin ito ang daan pabalik sa taong tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alexa na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.